уперто заперечив майдан. Мені просто нікуди подітися. Офіра ж це щось таке, вона тільки в певні часи. Тоді совість, мораль. На мораль також існує мода, вже не зовсім певно відказав майдан. Якщо навіть мода, то й тоді її треба дотримуватися, інакше я тебе не розумію. Скажи мені. Його обличчя освітилося і стало гарним, привабливим. Якщо все це так, то навіщо несеш на собі оце все? Не розумію, похмуро мовив майдан, бо, мабуть, сказав неправду. Це для себе самого? А то ж для кого? Ну, буває людина не хоче, щоб знали і несе хрест. Навіть якщо несе, то теж не завжди однаково. Якщо в приклад іншим, але щиро, ага, не можна закликати інших, а самому, самому бути аморальним або хапати, проєктувати малогабаритки, а самому допинатися квартири і відстали в чотири метри. Нехай і так. Але в житті, так би мовити, все дуже складно. Отако просто на білий і розділити здебільшого неможливо. А ти ділиш. І мені шкода тебе. Чого мене жаліти? здивувався і обурився Василь Васильович. Я не захворів і не прокрався. Я щасливий. Через той щасливий. Ти дурний? Нехай і так. Хоч ти теж не набагато перегнав мене, і я зрозумів. Зрозумів, що там на роботі ти розмовлятимеш зі мною в іншій шкурі, чи то пак одежі, в мундирі застебнутому на всі гудзики. Я прийшов до тебе в піжамі. Піжамі та тільки вдома. Майдан подумав, що саме вдома розслаблюватись він не має права, що там він більше насторожий, ніж в інституті. Розслабитися він може вдома хіба що перед молодшою дочкою. Її він любить по-справжньому, мабуть, через те, що вона ще мала. А от старша весь час викликає роздратування. Вона розумна і точно помічає всі його промахи, надто коли в чомусь зелений перед сім'єю і безсоромно те використовує і натискає на нього, бере на підмогу матір. Він з сумом бачить, що й молодша потроху починає ступати в її сліди. Раніше дружина завжди була на його боці. А тепер? Чого я про це думаю? похопився він. Ага. Тому що раніше заздрив тистинку, їхньому життю з А тепер мені його жаль. Ні, по правді я й тоді йому не вельми заздрив. Бо це пекло з дітьми. Без нього теж погано. В бездітному раю я тужив би за пеклом, як тужать тищенки. Не те, що тужать, але життя їхнє неповне. Це було тоді, а що ж тепер, колись усе випливе нагору. Ага, мені його жаль. Я хочу пом'якшити свою думку про це на роботі але цього допускати не можна. Чому? Чому не можна допускати себе до жалості й доброти? Бо тоді я опинюся з ним разом на одній кладці? А та кладка дуже тонка, вона й одного не втримає. Пхе, як гидко. Ні, не гидко. Треба бути принциповим, так, так, принциповим. Тут не просто він і я, тут робота, приклад для інших.